itxalde tipi bat, eh, hamarrektara lur ditugu guaunak, eta beste hamairu alokatzen ditugunak. E, semiarekin eh, duela zazpi urte gaeka bat egina, harrek eskola finitu zituelaik. Eta harabadu horai latanoita amostetik goiti, dena gaznatzen dugu gure hartalden eresnea, berreunta hiru goi ardi ditugu, eta idoki markantzartiak gira aste-astetik. E, mendiko etxaldea, biztan da etxaldeen ekosatiela, mendialde hortan, denak eh, patarak dira. Salbu alokatzen ditugun lur batzutan, bat ditugu belar egiteko eremu batzu, hor eh, presamar bat hektara. Horietan egiten ditugu zuainak belar eta soro. Besteak alatzen, pentsiak garbitzen, dekin eta hola eta udan eh, ardiak uh, mendian ditugu. Ba, Horre gaitu salbatzen pixka mendi horrek, bertzen az ez ginezke zuainik egiten al, ez behin uke aski lur. esnearen transformatzen, gaznatzen hasi ginen, eh, nahiago bai ginuen, ginuen eh, esne hori, hobeki baliatu, ezin eta sartu sistema batean kantitate handiek ilan, zenta hor dena erosi behar izan ginuen bazka, eta hor bedain hobekiago baliatzen dugu, ateratzen dugu mozkina hogeita bost mila esne gasnatzen ditugu. Eta horiek osoki e, saldua dira. Ez dugu eh, arrasaltzale edo kremerrik, denak osoki e, eh, kontsumadori direktuki dira. Etxetik, merkatuetan, feiretan, ara, eta denako komitean tropsiz horita Idokin sartu gira hasta zenta bon, kalitate ahondiko moskinak baitira idokitan, araudi azkarrak ditugu, eta bon, uh, eh, gu eh, horren alde kalitatezko moskinak egin ditzaun, zenta kontsumarroa ekin konfiantzia txiko dugu horri esker. Eta uste dut horrek uh, salbatuko gitila gure txaldetipietan. Eh, agorrilaren amarrean egiten da idokiko feria ezpeletan, eta hori egina da idokiren ezagutarazteko kontsumadoreri einala eta esplikatzeko zer den idoki mozkina. Eh, zer dien araudiak, nun egina dien, nola, eta hori nahi dugu alare jenden burutan sartu, zinez eh, kalitate handiko mozkina tirela. Ba, ikusten dugu horrateluen jendia zinez ja, ikusi nahi duela mozkinak nola egina diren, eta hor harremanak hartzen dira ekoizleak gira, ez gila arrasaltzaleak, eta guk espikatzen dugu, eta konfiantzian sartzen dira, zinez uh, dugu gure etxaldiak nondiren, diren, nola ari giren, eta denak. Eta oartzen gira, berdin feiretan ikusi jendea, ondoko egunetan etxaldera teldu. Zinez ikusteko, ja, egiak erran nain txaur. Eta horrek, eh, ni konteniz konten jendea interesa inola, Zenta segur da, merkatietan zomaizuk uh, eh, zer nahi kondatzen dutela, guri itxurarekin ari direla lanean, hainitz uh, beste gisako industrial uh, eh, eskoizliak salduz, mainan guri itxurarekin, eta hor jende hori ditan dira ikustera, eta ohartzen dira, eta hor konfiantza hartzen dute, eta geroko ondoko egunetan hor ditugu erosle horiek. Agurilain amarrian ostirarez, ez peletan, ogoi garen idoki feria, Egun osoan idoki etxeiko ezen merkatoa, ego erditan bazkari gozoa, hauren jokoak musikariak zozketa. Zure zarea hartu eta erosketak egin idoki ferian. Sietasunak ubebikoitzaidoki.org webgunean.